Ola, Ana Luzacú. Ola, André, que tal? Moi boas. Ose, Benres, esta feira 10 de abril do ano 2015 e aquí sí. comezou unha nova edición de Divertimento para Pequenos Monstros unha edición Ana Luzacú que ose vai estar protagonizada sobre todo por ese, mm, digamos, análise <laughs> post-conspiratorio. Estamos de resaca aínda. Están uns máis que outros, <laughs> uns sí. máis que outras. Unhas máis que outros. Unha copa E, bueno, pues eso será na segunda hora do programa a partir das 19 horas aproximadamente das mm. 7 da tarde pero para comenzar este divertimento e como tiñamos pactado no seu momento co noso amigo Rubén Artabe pois aquí está, porque todos os meses dentro do seu proxecto Cataratas apresenta unha peza neste sí. 2015 Así é, vai sacando mes vai sacando a mes poca cousa, un temiña novo. Pouquiñas cousas aí. ven aquí a presentalo. a pouco. E aquí está Rubén Artabe. Vos serán Rubén. Moi boa. Aí estás ti agora. Bueno, agora. Rubén, estás aquí coa tua guitarra como sempre, non? Acompañándote. Sí, sí, sí. é a mm. extensión da, da miña man. Mm. Nesta Pascua de Resurrección resucitaches? Resucitando. Sí, yo resucito todos. todos. los días. Vamos resucitando poco a poco. este <laughs> mm. es un dispositivo eh, luminoso na tua guitarra. Que iso? Sí, é a, o afinador que é <laughs> importante. <laughs> Afinar ben. Sí, sí, o primeiro que se ensina en unha clase de guitarra é afinar, afinar a guitarra. Afinar. Fíxate que nos fala Rubén Artabe de afinación, de clases de guitarra, porque Rubén está aí a pique xa, ou se non está xa dando clases de guitarra. Non si? Sí? sí, estamos aí. Onde estás? Onde por estás? aí polas aldeas de Ferrol, en, en Mandiá, en na cabana. Ah, Sí. Que ben, se alguén quere apuntarse, claro, eh, claro. aprender a tocar a guitarra xa sabe. Que contacte con Rubén Artabe. Sí. onde te poden contactar a ti? Pola rúa, así, gritando sí. Rubén Artabe. <laughs> sí, ou a miña casa, dou tamén a dirección, se queres. Sí. Claro, que no, no, no, no Facebook tamén. No Facebook. No Facebook Buscade estás. no Facebook rubenartabe.com que vos ensina a tocar a guitarra. <laughs> Bueno, Rubén, ti cada mes deste ano 2015 propuseches a presentar unha nova peza e te comprometiches coa xente de divertimento para <laughs> pequenos monstruos con Radio Filispín para ver aquí a presentala eh, mundialmente. Sí, sí. Entón, como vai, como vai ese proxecto? Pois moi ben, vai fenomenal. É un, a verdade é que estou moi contento de haber de haberme decidido por facer isto, porque porque está dando bons resultados e crea expectación na, na xente que me escoita e, uh -huh. e bueno, e cada mes é unha aventura nova, non? Como se chama o proxecto? O proxecto é Cataratas. Cataratas. Sí, abreviado, pero o, a, o título extenso é a Cataratas Sesións en Río Records 2015. Ah, xa nos en explicaste aquí eso de Río Records. Mm. Sí. Ese estudio. Ese estudio que hai por aí polo inferno. Sí, en <laughs> Ferrol, polo infierniño. zona do inferno de Ferrol, mm. onde acontecen e aconteceron tantas cousas. Bueno, e estás aí dispostos a presentarnos esa nova peza correspondente ao mes de... Pois o mes pasado, como creo que de xa marzo. dixen na última vez que estiven que o, as vou publicar a última semana do mm, mes. Sí. Entón, si, sí, do mes de marzo. Cantas van entón xa? Tres. Tres. Tres peces. E agora estamos estamos empezando coa do mes de abril, que vai quedar moi moi redonda tamén. Uh -huh. Haberá baixo e batería. Uh -huh. Eh, con moitas ganas tamén de, de rematala. Uh mm. -huh. Bueno, e como se chama esta perliña que imos ouvir entón dese proxecto Cataratas, peza correspondente ao mes de marzo de 2015? Pois se chama A los ojos de los demás. Los ojos de los demás. A los bueno, ojos de los demás. A los ojos de los demás. Eso dá para sí. moitas preguntas, non? Sí. Despois despois ya inquiriremos aí a Rubén. Pois adiante, Rubén. Queres explicar antes algo antes ou explicamos despois? queres facer unha pequena introdución a clase magistral a pequena introdución simplemente que é unha canción que evolucionou eh, esta canción eh, é, o sea, o que é o estribillo a letra do estribillo ven de fai quizás non sei, nove anos ou oito anos Ajá. e a recuperei e fixen esta outra canción así en clave country un pouco uh -huh. e, colaborou na, no tema grabado Cabe García uh -huh ao banjo e á guitarra e bueno, que a verdade que quedou quedou moi moi guai, a mí me, me gustou moito -huh. Mm. o resultado. Pois pues vamos a verlo. Que vos parece? Eh, ¿Sí? A ver, veña, va. Y en la orilla de este velo hay todo un universo que está fuera y que está dentro Solo tú puedes saberlo de verdad. Y esta foto es de mentira. Es papel lleno de tinta. Ni siquiera lo que ves es lo que llevo yo dentro. si la vida es toda un sueño? Y los sueños son los sueños. Lo que parezca allá afuera es como la superficie del mar. Si todo fuera más pequeño, y quizás deba de serlo en el hueso de la palta se esconde toda la fragilidad a los ojos de los demás, a los ojos de los demás. Una imagen en ambas vísteme con tus trajes de mí en todas partes. por las calles empedradas se arrastraba como bomba ese dolor mano señalaba. Es el vampiro, gran colmillo chupador. Porque juzgas lo que siento. Si estás sintiendo lo mismo que yo. Porque juzgas lo que hago. Si estás haciendo lo mismo que yo. Si es que ves a un santo Ten seguro que el diablo anda detrás. Cuando veas un muro contra el sol, sin quererlo, un llanto oirás. Y si observas a un rey en su pose, el bufón de la corte reirá. Una risa tan fuerte que cada piedra del castillo caerá. de los demás, a los ojos de los demás, una imagen en ámbar, vísteme con tus trajes, habla de mí en todas partes sí, aquí están as cancións a épica de, de Rubén Artabe con esta súa última canción do proxecto Cataratas que neste ano 2015 se propuso pois ir desvelándonos a todas e todos pouco a pouco así de vagar mes a mes, mes, a mes unha canción comezou con eh, Chica de Agua, pode ser? ou con Mentira e Ilusión? Eh, a primeira Mentira e Ilusión. Mm. Mentira sí, o de Xaneiro e Chica de Agua no mes de Febreiro e agora isto. A los ojos de los demás moi ben, moi estupenda canción, eh? nos sorprende Rubén Artabe con este proxecto que el comentaba que era un pouco así un proxecto paralelo, non, ao que viña facendo toda agora, non? Teña un componente Paralelo novo, no sentido de que non é un segundo disco ao uso, non, o que continúa cancións de Pan, senón que é como unha cousa un para, non? sí, Ora, tamén está no estudio Ana Lucecu. Sí, que non o dixemos. Sí, sí, quen está? Quen está? Está Maca. Maca. Hola, Hola Maca. Maca. Aquí acompañándonos. Maca. Bueno, está aí, achécate máis o microfone, aí, aí, aí, aí está, collo. Ah, así ah, está. Hola. Hola, hola Maca. Saúda, saúda a todas e todos, incluso en Chile nos están escutando <laughs> agora mesmo todos os e todas as chilenas vía streaming. E como diría Vicente en Hawái tamén. Tamén en Hawái. Tamén Hawaii. están en Hawái escoitándonos e nas sillas eh, fíes. <laughs> pues un saludo para las CIES tamén. Bueno, que che parece o, os novas cancións de, de Rubén Artabe? Eh, a mí me encanta. Que voy encanta, a decir claro. que va a decir Maca. Bueno, claro. Esa primera primeira persona en coñecer as cancións de Rubén claro, Sí. Además dos veciños de Rubén Pero non te penses, ela é crítica, ela é crítica, di, sí, sí, sempre claro. me di o que o que pensa, o que lle gusta, o que non. Claro, ah. críticas é unha boa, sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, claro, como ten que ser. Claro. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, e despois deste desta visita aquí ao estudio de Radio Filispín a divertimento, vas marchar con Macarena Aí ah, vamos, a, Compos. Onda, onde ides? A Compos. Mm. Ah, agora plan. mesmo xa. Si, sí, agora xa a Filispín. A, a, todo, a todo, a Filispín <laughs> vamos mm. pa, pa Compos logo, porque, bueno... Que pasou alá en Compos? Que... Pois que vai haber un concerto aí de puta madre ali. <laughs> de, de, <laughs> de puta madre en Compos. No, anota, si, sí, o anota, tema é que... Anota aí na túa senda. Bueno, sí, sí, isto xa o sabía eu. Con letras mayúsculas. O Santiautor. Sí, eh, quedei gañador do Santiautor, entón como premio pois, vou tocar de negro de, de Freddy Leis, un músico compostelán, eh, a verdade é que estou moi moi ilusionado, moi motivado de tocar ali no teatro principal. Mm. E iso é hoxe venres día 10 de, de abril a que hora? En As 10 empeza. As 10 en punto, eh, sí. Avisamos a todas e todos agora mesmo que collan todos un autocarro, sí, claro. contraten un jet privado e eh, sí, marchen sí. a Compostela. Aínda queda algunha entrada, creo, quedaban poucas, pero algunha queda, así que Vai, vai estar cheo todo o teatro En plan principal. autos locos, vamos todos para Santiago. Uh mm-hmm. -huh. Mm. Ademais, eh, vas telonar a Freddy Leis sí. que non tenemos ni idea de que eu non sei aquí tampoco. a Rubén Artabe bueno, que mundialmente coñecido tamén agora é un é un músico compostelán que toca piano e canta moi ben eh, leva xa creo que un ano dous ou mm. bueno, quizá, quizáis máis, non sei, pero de, de que eu sepa, non? Pois eh, mm. eso, un ano dous eh, xa tocou ali nos, na sala Sonar onde se celebra o Santiautor. Sí. Sí, eh, Ajá. Este eh, que é o primeiro concerto do Santa, Santiautor deste ano. Eh, Ou eh, xa houbo? Pois, no, xa houbo, xa houbo fai, empezou hai dúas semanas, creo. Ah. A principios de, deste mes. Uh -huh. Pensei sí. que o abrías ti. Non, tocou un rapaz que veu tocar tamén a, por exemplo, a o Manchita, que se chama Ismael Romero. Ismael Romero, si, sí, o vin eu. Pois mm, tocou, dese fin de tamén tocou el ali no Sala Sonar. Porque, bueno, un festival, que Festival Santiautor, que é de abril a xuño, e veñen, can, digamos, cantautores ou música de autor de... Mm de, de toda España, non? Mm. Que xente que xa, xa está como consagrada, non? Digamos, que xa está tocando por aí moito. Mm -hmm. É eh, un festival un pouco para iso. Entón, paralelamente celebran este mm. concurso, Fala, certamen... Falanos un pouco do Santiautor, que gañaches aí o certamen Santiautor, como foi iso cando aconteceu? A ver, eu xa me presentei o ano pasado ali, Eso que é un certame que se celebra en Compostela. Claro, un certamen que se celebra é o que, o sea, é paralelo, digamos, ou está dentro do, do Festival de Santiautor, non? Uh -huh. Que, entón é concurso certamen como para artistas noveis, non? O sea, Ajá. eh, E bueno, eh, hai dous días de actuacións que foron aí o mes pasado e... E gañaches. E ao final, que sí, gañei. Uh -huh. eh, para min este premio simplemente significa... É eh, como unha motivación, é como unha alegría tamén poder ir a tocar aí ao teatro principal que me vexa moita xente, mm. poder facer tamén máis contactos. Claro, o certame eh, que o que o convoca o Concello de Compostela ou como é iso? Eh, eh, sí, coa Sala Sonar. Ah, coa eh, com, Sonar. Sí, -huh. Mm-hmm. o, o organiza Sala Sonar por medio tamén de en como, colaboración. Sí, en colaboración co Concello de Santiago. E que consiste o, o, o premio? O sea, ganaches o premio? O premio é pois eh, o que vou facer hoxe que tocar, tocar, tocar. de teloneiro dun dos artistas de, do Autor. Ajá E despois, non sei cando, tamén dar un concerto eu na Sala Sonar ali en Compostela. Ah, moi ben, moi ben. Uh -huh. Uh -huh. E, eh, cales son as perspectivas agora si falando un pouco xa de futuro que concertos tes previstos Pois eh, teño moita carga agora en maio, xuño teño to, todos os meses cheos todos os findes son contratacións xa Algúns, <laughs> sí. sí, e outros outro é do, meu curre, e, bueno, vou a Madrid outra vez, a principios de maio, mm. a León, irei tamén en xuño a, a Ponferrada outra vez, que, bueno, como que ali fixen hai un, uh mm-hmm. -huh. un grupiño de xente que, que lle gusta o que fago e xa me están reclamando aí para que volva. Xa tes seguidores sí. en Ponferrada. En Ponferrada e Museo da Radio. Ay, sí. Sí, de Luis del Olmo. Sí, ah. lo hemos nacido en Ponferrada e ali no centro de, de Ponferrada hai un museo da radio. Ya sabes, Rubén. Está Luis de Lomo <laughs> disecado ali. ali a, Ponferrada. A facer fotos a non? <laughs> <laughs> en plan... Sí, señor. Bueno, e que máis? Le podemos preguntar a Rubén Artabe. Eh... Que ten eh, moitos e vos que tal, vos que tal, e de festivais, festivais, non hai festivais por aí. A cousas de Ferrol, así cousas que te chamara, por exemplo, o Concellero de Cultura de Ferrol, bueno, eh? emocionado, <laughs> felicitándote no, o Santo Autor e contratándote no. para o vindeiro. Non me interesa demasiado eso, pero de verano, o que sí quería dicir é que é que estou preparando hmm. eh, un espectáculo, un show no que vou levar as cancións de Pan, algunhas das cancións de Pan transformadas un pouco musicalmente a un show con teatro e poesía e, e, mm, e pintura. Por exemplo, así en plan pues, orquesta de mini orquestra de cámara, algo así. <laughs> no. <laughs> no, máis en máis na onda de pequenos monstruos, máis ah, na onda ben. de pequenos monstruos, sí. Moi ben, así con unha luz cúpulo medio e tal, sí. así perdida. Con danza Nos tamén, unha chica que fai <laughs> danza. sí, estamos preparando, estou moi moi motivado. A verdade é que moito Toda a xente de eh, Ferrol, a, porque... De... Sí, a ver se non sei se empezaremos despois do verao ou xa durante o verao empezaremos con, con eses espectáculos uh -huh. por Galicia eh, e xa vos digo, vai haber psicomaxia tamén uh hmm. -huh. vai haber danza, vai haber poesía recitada vai haber cacharrada uh -huh. e vai haber participación da xente é, unha, é un espectáculo interactivo no que o que vamos a querer é que a xente pois participe e, e se leve algo non do, do espectáculo. E iso, e iso cando podería acontecer en, en Ferrol? Cando poderia ser? Sí, máis Está, estou mirando, aí eu non sei se no verán ou despois do verán. E sería todo por cuestións... en, en torno a Rubén Artabe ou sería colaborazóns de diversos no, colaborazóns. con... Un poeta coruñés, unha, unha chica que fai danza eh, de Rivadavia, mm. eh, e un pintor ferrolán, uh -huh xa desvelarei os nomes. <laughs> a ver quen será. E máis eu, eh, vamos, estamos aí preparando todo iso. Ajá. Con moitas ganas eso, un pouco para eso, para acabar este ano e eh, o tema de cancións de pan, eh, para o ano xa cambiamos de rumbo. Impresionante, non? O sea, os, os proxectos non para. De, de Rubén non para, verdade? Sí. <laughs> Pois sí. Bueno, e, e que, que facemos agora para rematar esta, esta pequena conversa con Rubén? Escoitamos a unha nova peza? Escoitamos... Nos tocas mm, algo? No, sí, vou, <laughs> toco unha peza que aínda non gravei, pero que que queres cantala hoxe. Que nova tamén. En exclusiva toco hoxe. E isto xa non está dentro do proxecto Catarata, xa sería sí, como Sí que está. Sí que está, mm, pero non vamos a desvelar de que mes. Pero aínda non a grabou. No, <laughs> porque nunca sei eh, o mes seguinte nunca sei que canción vou vou grabar Tites aí as cousas máis ou menos e tal, pero isto sí. é como unha especie de adianto mundial aquí en divertimento que Que nivelazo. Vamos aquí sí, a, a escoitarlo A Rubén Artabe en directos aquí en divertimento para pequenos monstruos en la cadena Cope, en Ferrol. <laughs> Adiante. thank you el vuelo, masticar lo incierto, hoy ha closionado el rostro de huevo. Cuida de tus alas, ejercita el movimiento que no te prohíban agrietar el cielo, abrid el aire, dejad que exploten las cataratas, corred ventanas, dejad que salgan todas las ranas. un ángel terrible. Desnuda una estrella. Vierte las dudas de mi cabeza. Abrid el aire. Dejad que exploten las cataratas. Corred ventanas Dejad que salgan todas las ranas y abrid el aire. Dejad que exploten las cataratas. Corred ventanas. Dejad que salgan todas las ranas. Oh, oh, oh. interpretando aquí en Radio Filispín en Divertimento para Pequenos Monstruos cancións que non existen cancións que, que están no aire que están aí no aire están aí que van indo, van surdindo na súa mente e que se nos desvelou aquí que bonita esta, me gustou moito ten nome, ten nome, ten nome a canción ainda non existe ainda non, ainda non ten nome igual cataratas pero non mm. sei Pois sí, pode ser, pode ser un título, pode ser o título do proxecto. <laughs> <laughs> Bueno, por Rubén, pois pues, eh, moitísimas gracias, moitísimos Gracias a eh, vos, como sempre. Xa volverás o vendeiro mes por estar aquí. Por suposto. <laughs> con outra. Con sí, outra, sí, xa, outra. xa vamos falando. Ve, ve un, con, con Macarena e eh, ¿no? <laughs> con outra canción. <laughs> Claro, claro. E con Macarena tamén. Claro. Bueno, Macarena, ¿qué bueno. tal? te más al micro ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, sí. Sí, súper bien. Bueno, vamos a, a, convidar de nuevo a nuestros subintes a que se pongan en contacto con, con Rubén Artabe para saber más de él y sobre todo para saber de ese proyecto de las aulas, ¿no? Que da, de música. Mm. Mm. Y cómo ves ahí dando aulas a, Rubén? Súper bien. Súper bien. Muy competente. Muy competente. Un buen profe. Un buen profe. Además, ya sabes, ahí en, lugares, en centros sociales, ¿no? bueno, en Sí, aparte estou ¿no? aprendendo todo cancioneiro, cancioneiro latinoamericano, boleros, mm. rancheras, mm. porque é o que é o que tocan mm. esta xente. É entón indicado para <laughs> para nenos, para nenas de unha idade determinada ou ou para adultos, ou para, ¿no? para todo mundo que queira aprender. Mundo. Sí, para todo o mundo, pero bueno, nesta nestes eh, sitios onde estou é xente máis ben maior, vamos. Unha adulta, mm. non? Sí, adulta, sí. A partir de, por exemplo, <laughs> cando é a, idade a, a idade adulta Vai vostedes que, que, anos que relativo que, que anos poderíamos poñer <laughs> Bueno, Rubén, por pois moitas gracias por estar aquí en Radio Filispín en Divertimento Despedimoste cun forte aplauso Moitas gracias a mm. vos e aos ouvintes A disfrutar moito desta noite Igualmente para vos, que disfrutedes da vida Saúde divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Filispín hoxe eh, Benre, sexta feira 10 de abril do ano 2015 Bueno, non sei se si recoñecedes eh, a Ana Luce Q, isto que está soando por aí polo fondo Que é o que está soando polo fondo? A min soame bueno, é unha da, das moitas, moitas versións que hai do Take 5 de Dave Brubeck. Unha versión estupenda que me gusta moito, pois de prácticamente 16 minutos. O clásico de Dave Brubeck, que, bueno, que en realidade non é dele, é de, a composición é de Paul Desmond. Pero, bueno, popularizou pues, pois, o seu quinteto. Uh -huh. Aquí está Jerry Mulligan, Paul Desmond y el propio Dave Brubeck ahí opinan eh, con este fondillo musical comenzamos ese especial post-com conspiratorio, conspiratorio aquí en Radio Filispín en divertimento e xa temos aquí pois, pues, o primeiro dos convidados que se van achegando se temos aquí como sempre <laughs> Convidado, este é o noso compañeiro de toda a vida Micro aberto, <laughs> porta aberta, telefones abertos Ana Luce Q Ah, sí, sí, podedes chamarnos A, a donde, a donde? ao 981 371040 40 estamos aquí e eh, respondemos a <laughs> as vosas chamadas para que nos contedes que vos pareceu conspirando, se vos gustou, eh, Sí, incluso cosas. podemos estender que vos pareceu conspirando, que vos parecen pois, os actos que estamos eh, Todos, eh, celebrando as actividades o, que estamos facendo. O colectivo País dende pois hai meses xa celebrando Estamos facendo un montón de cousas. Sí, celebrando o noso décimo aniversario, logo contaremos faremos un resume tamén e das futuras actividades que faremos, mm -hmm. claro. right. Pero, pero ¿quién, es <laughs> ese, convidado, ese, convidado. que temos aquí? pues, Ah, hola, hola, buenas tardes. <laughs> hola, Fran, ¿qué tal, ¿Cómo estás? un non en directo eh, tenía ganas de ah, pasar por aquí. <laughs> e voy ah, vou a divertirme. Estaba a porta verte, dice, vou, vou entrar un momento. Había mono, había mono. bueno, pues bienvenido aquí, Fran. Ahora sí que vas a recoñecer Ana Lucecú e Fran, sabredes aí o Take 5. bueno, pues infinita, infinita esta peza y esta versión en concreto. Son 11 minutos ahí, una auténtica pasada. Y bueno, y aquí estamos, Ose, pues dispuestas y dispuestos a, a seguir conspirando. O sea, esto casi casi que como una especie de adicción aquí en Radio Filispín, uh -huh. conspirando. O sea, no podemos parar. Constantemente conspirando. O sea, hay como uh mm. -huh. respirar. En vez de respirar a gente de Filispín, conspiramos. Conspiramos. es una movida así, media friki. Sí, bueno, que sí. ¿eh? Vamos a poñeros a situación eh, pasado xoves día 2 de abril, de abril do ano 2015 uh -huh. Ana Lucecú <laughs> Juanillo Fran Fran que máis? que máis a Espe bueno, moita xente máis Cintia, do colectivo País, Cintia, Cintia uh mm. -huh. todo o mundo poñendo o seu graito da area, sí. cholo. todo salía día 6 da tarde xa. Filmes, <laughs> cholo facendo os fabulosos cartaces. Uf, mm. que deseños. Que Ay, cousas. Sí, sí. Eh, eh, bueno, moita xente, cada un aportando o seu o que pode, mm. aí uh -huh. se construe realmente o peso do, do festival ou as negociacións duras que sabemos que son tristes. As pelexas. Esas, esas, comeu nesta ocasión a na e Cuba. <laughs> Si sí, sí. eu pasei moito estrés, eh, claro, ainda bueno, que non o creades. Por iso que, hai que recoñecer aquí esa parte dura, uh -huh. dura dos festivais que, que se acomei realmente este este ano pois eh, Ana Lucecú mm, este ano realmente despois de, de telo aí conxelado conspirando moitos porque a última edición foi a, a sexta mm. e bueno, eso foi xa pasaron eh, anos xa algúns anos e neste ano 2015 por mor do décimo aniversario pois se retomou o tema Sabia novia nova da Radio Filispín do Cultivo Pai, retomou esa, esa ansia por conspirar e Ana Lucecum foi sí. un pouco ese... Eu dixen, hai que facer un conspirando. <laughs> <laughs> Ana, levan dixe un día, o se fai ou non se fai, hai claro, que Claro, hai que facer este ano. Se non se fai este ano, xa non se fai no. nunca máis. Así que... E agora xa imos facelo <laughs> máis, non? Si, agora non podemos de, <laughs> de, o morrer, xa enganchada, ¿no? claro. A quedades enganchadita. Que, si, xa estou sí. pensando a quen poderíamos traer no, no vindeiro ano confiando No, no oitavo, xa sí. aí estás, estás sí, sí, sí, voltas sí. a cabeza. Me encantou, mm, foi unha experiencia moi guai. Mm, vamos a comezar por aí polo principio. Eh, como, como é organizar un, un festival inda que neste caso concreto, bueno, pues sabemos que non foi o despliegue de, dos dous anteriores. Tivemos que, facilidades, non? Foron ao aire libre. Claro, aire libre, con pa buscando claro. equipos e demais tivemos a sala Super 8 que nos Esta vez para retomalo foi así en plan suaviño, non? Claro, claro, sí. hai que empezar pouco a pouco, non? <laughs> E como como é negociar, pois, a buscar unha sala, plantear un festival, falar cos grupos, como como se casa todo iso? Ah, eu creo que foi fácil, non? Pensamos aí na Super 8 porque unha eh, a sala que temos aquí en Ferrol onde vemos todos os concertos eh, é eh, eh, eh, grande, ten equipos e tal, e Rubén e colega e eh, se prestou, vamos, mm. encantado. O sea, que un pouco esa faceta de clienta de, do, das superoito que estive. <laughs> Como estou quedando? Bueno, a xente xa o sabe. Eres, moi papona sí. do, dos concertos de superoito superoite. Bueno, pero, son, pero, son habitual por pero ali. Que non é, que non é habitual claro, da sala superoite. da sala superoite de outros sitios de mm, Ferrol, mm, pero ver, bueno. non son habitual da sala superoite. Pois non, non, moi mal. Pois deberías. pois <laughs> mira, hoxe hai un concertazo, <laughs> tiñas que ir. pero ti recibes algún tipo de comisión ou algo? <laughs> ou de camisón? No, ninguna camisola teño da superoite. Es que unha cutrería tremenda, vamos a ver, eu como, no, non, como non. non cliente da Super 8 reclamo dende aquí xa un no, eu estou moi contenta completo de noite para non de que eu estive durante moitos anos dicindo, joder, en Ferrol non hai salas de non hai sala de concertos, non nunca hai nada e tal. E agora que a temos, eu estou mm. super contenta, eh. Hmm. Sí, sí, claro, claro. Como Prácticamente todas as semanas pasas por ali e sí. hai cousas interesantes. Entón, digamos, encanta. Hai que dar gracias. A elección da, da sala, porque todo se discute no colectivo. Todo, <laughs> claro, por asamblea pasa. Pasa por asamblea, ti propós un es, un esbozo de, de, festival como promotor un pouco deste <laughs> séptimo festival. Estou quedando aquí. <laughs> non, non, isto isto foi cousa de todos, eh. <laughs> E bueno, se baralla en diversos locais, non? Se baralla pues outras opcións tamén. Sí, se... pero bueno, mm. ao final nos decidimos se, pola Super 8. Se decide pola, pola Super 8, efectivamente. Mm e, e, e despois está o tema dos grupos non? o tema dos grupos no, o tema dos grupos mm. que como foi aí un pouco esa eh, digamos todo estaba moi claro dende o principio ou apareceron non, novas... tamén debatimos aquí non sobre sí, os grupos debate... hubo algún grupo que <laughs> sí. se ofreceu dende principio a tocar <laughs> e outros foron aparecendo así e dicimos, mm. ah, mira, Carrero e tal, Carrero, Hombre, mola, o, Carrero... O, bon é que eles mesmos tamén se ofreza, non? Sí, claro, tamén houbo xente que se <clears throat> ofreceu e dixo, ah, pois pues mira, nos tocaríamos no conspirando e mm, tal. Mm, eso pues pois se que un punto, digamos, de, de que, bueno, pues hai un interés, no quedo que Claro, e a xente participa e quere colaborar con nós, eso. Mm. E, e Fran, como, non sei sé se asistiu a algunha desas asambleas ou... <laughs> sí, sí, buenas, sí. sí. No. De feito, bon que esos grupos que quedaron fora este ano son, quedan aí apuntados na xenda para o seguinte. Claro. Uh -huh. Non? Uh -huh. Claro hai moitos grupos, hai moitos sí. músicos en Ferrol, temos aí, fu, mm. seguro que moitos queren tamén. Queren participar. Sí, pero queren participar. este ano quedou así porque a mezcolanza de estilos quedou quedou moi ben. Sí. un pouco mm, sí. de bossa mm. nova, mm. logo un pouco de rock. Empezamos tranquis sí. aí con Lidia e Freddy. Mm, un pouco eh. histórico, no, da, dos conspirando ese ter un pouco de todo, no, o sea, non mm. restrinxilo a un máis. A un xénero, sí. sino que é un pouco de mistura porque un pouco a radio tamén é iso tamén, no? Diversidade. Hmm, claro. Bueno, y, y, E que máis? Que máis hai... Porque surdiron cousas novas, ideas, non? O sea, o tema do fotocol, por exemplo, a mí... O tema do fotocol, non sei... Que, que, bastante aquellos... flaseado. Ah, sí, sí, sí, se nos ocurriu así É unha cosa que está como de moda agora, non? Sí. O fotocol e todo iso se En todas as festas a... e tal, hai mm. fotocol. Mm. E ademais, como temos aquí a unha fotógrafa xa profesional mm, dentro que... da radio... Sí, que o noso tamén foi un pouco <coughs> fotocoliflor, non? Sí. <laughs> Pero menudo fotocol que sí. se currou Juanillo, Juanillo, eh? Sí, a verdade é que sí, eh? enorme, hay aí unha parede da Super 8 <laughs> enteira con todo logo aí da radio, estuvo super chulo. Curro, ¿no? Así, sí, sí. en plan traballos manuais a súa casa. <laughs> co seu fillo que, que ayudaba. axudaba. Sí, con Juanillo ah, sí, con Juanillo sí, Junior, sí. sí. Juanillo Junior e Juanillo, <laughs> Juanillo Que de feito pasou as probas de son porque quería ver sí. o fillo de, de Juanillo, ta quería saber a ser que, que estábamos argallando aí na sala Super 8, mm. sí, que... Mm, mm, chaval espabilado, como pai. Sí. <laughs> moi guai, o fotocol moi guai. Sí. Mm. Bueno, e despois todo explosiona, non? O sea, que pasa aí? Porque, a ver, eh, está o tema da explosión, ¿no? da, da explosión, digamos, programada de todo. non? que explosión? De repente se programan os datos... Xa <laughs> sabíamos no, que ia explosionar no, no todo computador ahí. de Radio Filipin, do colectivo País, se poñen as coordenadas, tal, eh, local, eh, hora, día... Hora eh, pasaba por ali unha procesión que está registrada agora cando sí, escoitemos. Pasaron, sí. eu non sei, según ou varias, porque pola tarde tamén pasou, mm. non? Mentras sí, estábamos nas probas de sol. Hai un momento aí tamén na... estaban eles. Sí, tamén <laughs> estaban ensaiando. <laughs> Hai un momento na grabación que escoitaremos agora así diversos que extractos pasa? que, que se escoitaba pasar unha procesión. Sí. Se escoitaba, sí, sí, e está falando aí eh, Cristina Moreira, ¿no? Moreira, sí, claro, Cristina Moreira. Moreira. Que foi a presentadora, mm. que boa. Mm. A quen lle temos que agradecer un pouco pois a colaboración prestada, no, por, por todo isto. Pois a toda esa xente, non? Mm, aos grupos, aos a... Eh, grupos, a a Cris, que tamén encantada. Cris Moreira quiso... que foi un pouco a presentadora, non? Ademais que esos días Cris estaba moi estresada porque tiña o estreno sí, do seu espectáculo, obra. da súa obra. O día anterior estrenou mm. eh, eh aquí en Ferrol, no Manchita. Con cheo ademais. Eh? Sí, eh, encheu o Manchita, un, un éxito total. O día seguinte do Conspirando tamén actuaba en San Sadurniño uh -huh. na sala de cine e, eh, e, eh, eh, da igual, ela estivo ali e, uh -huh. e presentou os grupos. ah, houve xente que colaborou prestando cositas, non? O sea, houve xente sí. que tamén colaborou, por exemplo, Iván, Iván de Cine, que uh -huh. buscábamos un subwoofer para Carrero Bianco <laughs> desesperadamente e ao final Iván de Cine deixou o subwoofer. O subwoofer e tamén un micrófono aí para unha pandeiro. Un pandeiro. Para o pandeiro de Lidia, que mm. tamén o deixou Fausto e Hanna, veu Hanna aí correndo pola tarde a deixar o micrófono. Uh -huh. Sí, a xente moi guai toda, mm. moi enrollados. Bueno, que vos parece se si escoitamos xa un poquiño e vamos así perfilando Radio Filispín pois un pouco que, que pasou, non, nese 2 de abril do ano 2015 aí no local da zona de Amboase en Super 8 escoitamos, escoitamos ese, a ver, a ver. esas primeiras pinceladas aquí como adianto exclusiva mundial en divertimento do que poderedes escuitar íntegro obviamente aquí en programas especiais da Filispín xa o anunciaremos debidamente Hooks, Basket Roll Band Carrero Bianco, Tecnopop Apresenta e anima Cris Moreira Música, fotocol, sorteo de camisolas filispinianas, petiscos e bo humor. Sétimo conspirando por unha radio libre. Xoves 2 de abril, 10 da noite. Sala Super 8, Ferrol. Entrada 5 euros. Filispín, 10 anos compartindo radio. noites a todas e a todos conspiradores e sinvergüenzas. Benvidos a este décimo aniversario. Din que dicían en Casa Blanca eso de sempre nos quedará París, pero a xente da comarca de Trasancos sempre nos quedará facer un programa en Radio Filispín. Aí, aí Porque Radio Filispín caben todos, dende os que queren abrir as forellas, eh? eh? dende os que queren cotillar unha trastienda, dende os pequenos monstros, todavía non estou a falar do alcalde, pero xa falarei. e tamén hai lugar para exalcaldes en Radio Filispín. De feito, José Manuel Varela parece ser que enterouse e deixou caer nas redes que, bueno, que Capuchonciño, bueno, José Manuel, deixou caer nas redes que xa está preparando o seu próximo programa en Radio Filispín, será, eh, comenzarás a emitir despois das eleccións, porque vai perder, <laughs> eh, será, titularase Capital de Ferrol Amboaje. Haberá un especial para aprender a bordar bandeiras de España nas camisetas. Eh, xa, xa están comezando a emitir as cousas. Teño medio chuleta porque onte tiven un día bonito. A ver, fai dez anos que Radio Filispín comenzou a cheirar. E digo ben, a cheirar, porque Radio Filispín comezou nun baño do Ateneo. E agora sigue cheirando, porque Radio Filispín está en Caranza debaixo dunha, dunha pescadería e filtra a auga do pescado. Por iso, os seus programas sempre son tan frescos. <laughs> Chiste fácil. <laughs> Unha vez, un ano, anunciaron en Radio Filispín que saldría unha procesión do Ateneo e chamou a policía, que se debe gustar moito, asustados, dicindo de que era esa procesión, porque era Semana Santa. Bueno, pois hoxe estades aquí e vamos ter unha procesión de música. Empezaremos despaciño, así, con música brasileira, pero despois temos hasta unha estrela e un partido de baloncesto, o sea que vamos. Empezan Sarabá Criolo. Moitas gracias. Bueno, pues aquí estaba a presentación de Cristina Moreira, eh, esa pequena sí. intervención, e aí están buscando unha das Está... anécdotas da noite a Freddy. A Freddy que desaparece. De Sarabá, se escoita non... todo, e ¿eh? grabas todo, sí, sí. André. No, que estaba cambiando, peligros, se estaba cambiando de, de, de, ah. de camisa. E aí aparece, de repente aparece... Ou, ou estaba comendo cos, co toda a comida Home, ¿eh? ¿eh? que estaba na barra, pois pues había, había comida, eh? eh? Non sabemos o que estaba pasando, pero bueno, aquí, aquí de repente aparece Freddy. Aparece. Aparece, aí está, en ese momento. ya están probando son, así esas primeras pruebas de antes de empezar a tocar, por supuesto. Ahí está <laughs> nuestro Ahí compañero está Juan. Juanillo, eh, <laughs> animando. animando. Cómo suena este micro, parece que está todo bien. Freddy que é brasileiro, uh mm-hmm. -huh. indígena ademais. Do Amazonas. e a voz de Lídia. aí están. Samba Criolo. O morro foi feito de samba. Samba é pra gente, samba. Quando não puder pisar mais na avenida. y me van en mi bamba, entrego a quien me You o samba morrer. Agora sí, boa noite. Vamos poquinho a pouco esquentando o corpo, a cabeza, a mente, entrando un poquinho na música. Esta música eu a escoitei por primeira vez faz dous anos alá en Bahía. Cheguei en Bahía e había unha roda de samba e estaba o povo inteiro tocando esta música, entón foi unha música que me chegou moi moi adentro porque eh, sentí o povo cantando un poquinho de samba, e unha música tranquila, así para comezar. E agora vamos falar un poquinho dos, dos instrumentos que ten o samba, porque aquí temos o pandeiro e a guitarra, pero ten o cavaquinho, o sudo, o tamborín, eh, varios varios sudos tamén, claro. Eh, entón, esta música fala un poquinho de todos os instrumentos que ten o samba. Nos falta unha compañeira, A, a Aila está aí. Ah, vale, no, no, que estou pegada pelo, os focos. Entón, eh, nesta música vamos pedir a colaboración da nosa grande Aila para axudarnos a facer aí unhas voces lindas. Entón, esperemos que disfrutedes un pouquinho da nosa viaxe pelo Brasil. Ahora sí que podés mexer un poquillo a cadera, la puta, Llama banda aquí no corazón, Tamborín avisó, cuidado, violón respondeu, me espera, cavaquinho atacó, dobrado, a pito llegó, ya era, veio su bateu. todo mes de febrero, morena, la a espera. Saraba Criolo xunto neste caso concreto aí esa última peza con Aila no sétimo Conspirando por unha radio libre o pasado 2 de abril do ano 2015 na SAS Super 8 de Ferrol organizado polo colectivo PAI Radio Frispim Estamos os aquí en divertimento facendo un pequeno adianto do que de ouvir íntegro en programas especiais nesta mesma radio, xa avisaremos cando e, e a que hora con Fran que xa chegou ao estudio, que tal Fran? Moi ben, disfrutando aquí con Saraba Bueno, Ana Luce Q, como siempre, equipa de divertimento. Sí, aquí está. e atendendo tamén pois, pues, a, a todos os vosos comentarios a través do, do noso Facebook en Pequeno Monstro o mesmo pois a través do telefone en directo que no? nos Aquí, chamen, que nos chamen 981 37 40 comentando pois todas as incidencias do sétimo conspirando bueno, vamos a falar un poquinho de, de Sarabá Criolo esta, esta formación, este dúo formado por Indio Freddy e Lidia, Lidia. Que, bueno, coas colaboracións puntuais tamén de Aila que estaba aí nesa peza y sigue estando ahí por lo fondo. Y bueno, pues esta, esta formación, este dúo que estiveron no, noso programa especial Filispín Bay a cumprir dez anos, non, uh -huh. Fran? Aí foi donde... Onde os descubrimos. ¿eh? Onde os descubrimos, sí. sí. Unha maneira de descubrir grupos non solamente nós, senón tamén... Eu non os coñecía. Moita xente que escutando sí. logo ese programa, pois pues, os convidou a moitas máis sí. actividades, non? sí, sí. un pouco a función tamén do, do colectivo Apoio Radio Filispín e de, de intentar proxectar mm. as artistas pois pues, un pouco que están así surdindo no? na, na nosa comarca Comezando ¿no? Sí, unha música que tampouco se escoita moito por aquí, eh? No. no. E, bueno, a verdade é que, que, que pegaba moi ben así para abrir o Conspirando, ese punto sí. así da terra, non? Que tamén fan elas, E, bueno, pues, que, que, que abriron o Conspirando a na luz de Q como, como lembras eses principios, eses primeiros momentos do Conspirando aí cando quentando os motores? Ah, eu moi ben, <laughs> ali en primeira fila <laughs> O que me pasou con Saraba Criolo foi que me quedou un pouco curta sí. a cousa sí, A mí tamén, sí. a mí tamén Dixen, jo, xa acaban feito, Eran os que empezaban, pero aínda así sí. podían tocar un pouquiño, un máis. De feito foi, creo que o concerto máis curto dos tres, non? Sí, sí, foi sí. o máis curto porque eu creo que, que tocaron 10, 15 15 minutos. 15 minutos estaba programado. Estaba programado, pero 20. creo que non chegaron os 20, no. 15 minutos foron. Mm, Eu andaba aí co reloxo sí. mirando a escaleta e demais que nada aí acorde cos tempos, <laughs> pero bueno, daba bah, tamén, igual. Tamén comezamos <laughs> Sí, empezamos máis tarde, máis tarde de... o sea, ao final nos relaxamos, sí, xa dixemos, sí, sí, bueno, pois pues, se non cadra, non cadra. Mm. Eh, ese me fixo curto. Me ah, gustaron sí. moito, me, me encanta como canta Lidia, pero si sí, un pouquiño máis uns bises aí non estarían mal. Mm, sí, a, a verdade que, que sí, que ficou curto e iso, e iso é bon, no? que ficáramos con ese bon sabor de boca. No? Claro, porque agora iremos mm. máis aí motivados. A, cando vayan a tocar algún lado, xa, ah, imos mm. velos. Vamos, vamos a escutar un pouco máis aquí a Sarabá Criolo neste adiento especial en divertimento para pequenos monstruos do concerto que abriu o sétimo conspirando por unha radio libre o pasado 2 de abril na SA Super 8 de Ferrol. Música Não me confio. Estamos un pouco nerviosos, xa se nota, ¿no? Pa qué mentís? Somos todos humanos, La adrenalina está aí. ¡Buah! uah, venga, no, sí. Tengo que dicir que é a miña primeira vez como colista. Eh, que tal hai? la genial? Que, das moita forza. Un aplauso aquí, moita A queremos para a nosa banda, si está resistido. Eh, aquí. Entón, xa para terminar, fixados, fixados que, que, que curtiño se fixo o mm. festival, no? que acabamos sí. de comenzar aquí a, a radiar o concerto falábamos de pinchar pois pues, uns, un par de temas de cada de cada banda, de tocaron cada grupo. final. E xa están aí. Mm, e xa están falando de rematar. Falando de, de sí, rematar, porque tocaron sí, esta, logo cantaron un pequeno mm. mm. a maiores. Sarabá Criolo, repetimos, sí, que, quedou curtiño. Indio Sarabá. Freddy, Lidia, en este caso pues tiñan aí de corista a Aila. Bueno, Aila, a que eh, Aila pois pues, é tamén unha grande artista mm. de Ferrol, unha grande cantante, no seu momento facía aí un dúo tamén con con este outro, non? Con este outro, <laughs> co guitarrista Ferpatiño. Patiño. Con Patiño. E, bueno, agora mesmo está mm, buscando ayuda espiritual. <laughs> <laughs> ayuda espiritual. <laughs> espirituosa y bueno, creo Están que ser, sí, claro, por supuesto... ...y puede ser un proyecto interesante o un mm. enlace interesantísimo, ...mientras que por supuesto se ha tenido un contacto totalmente tomado ...con esta gente de Sarabacriolo... pero puede ser interesante, ¿no? pues hay un, un facer una banda, como una banda total ahí Band. pues muy boas voces as Sí, a que sí, que voces de, tanto de, de Lidia como de Aila impresionantes. Bueno, e como, como viche de o ambientillo? Porque aí vamos a facer un pouco unha fotografía sonora eh, de, do que ali había, ¿no? Como, como estaba aquela barra chea de absolutamente petiscos riquísimos. Buah, unha pasada. Totalmente petiscos chea de petiscos. Eu marchei da prova de son non había nada. Cheguei ás 10, estaba toda a barra, toda dicindo, barra, a a, sí. un par de tortillas, unha empanada, Xa no, está, no, no, non vai a dar para nada. Moita, moita cousa. E, e estaba toda a barra da Superoite chea de comida, eu non sei de onde saiu tanta comida. Mm, onde saí tanta comida, pois, Frank? Eh... Ti que estabas por ali. <laughs> pois levamos cada, cada que levou así o que o que Eu sei que levei unha tortilla que lle encarguei a Juan. <laughs> no, pero, pero non sei máis. Había empanada, había pastelón, había sí. embutido. Moi bo pastelón, Había moitas ser. cousas. E de feito a comida estivo na, na barra Estivo ata o final ata prácticamente. Ata o final prácticamente, só so, que imaginar toda a comida que había na barra sí, de da e ademais mogollón de xente ali picando. Sí. de feito a xente foi chegando así pouco a pouco ata que chegou o momento que na sala superior éramos xa Sí, eu bastantes. teño que recoñecer que houve un momento ao principio que tiven medo. De que non sigan enchar. <laughs> Cando, claro, é que ia a comenzar esta xente, Saraba Criolo, eu dicía, "Ai, que xa tiña que estar todo cheo. No, pero de feito <laughs> comentaches, non vamos esperar un pouco máis porque a xente está acostumada dicindo, que empecemos claro. tarde e ao final E ao final Sí que se encheu a sala. Sí, eh. se encheu sí. un montón de entradas vendimos. Sí. Sí, pues non sei Foi se foron éxito. 130 entradas sí, sobre, menos, sí. aproximadamente que, 130. Que aforo ten a sala Super 8? 170, a, eh, creo que sí, miráramos 170, digamos, vez. Sí. Mm. na o sea, que non web. está mal sea, estivo non, non estivo está nada señal. mal no seu puntito, non? Mm. Claro, que pasa que claro, a xente vai ao seu ritmo, mm. foron chegando pouco a pouco, uns que queren vir a un, ver a un grupo, outros a outro. Uh -huh. Bueno, hai que decir que, que había unha, unha preocupación tamén por parte do colectivo Paí de intentar transmitir realmente o significado de, de facer ese festival porque evidentemente sí, hai un mm. aniversario que o décimo mm. das emisións desta, uh -huh. desta radio libre comunitaria, pero o tempo tamén, pois, o Conspirando recupera un pouco o espírito dos seis anteriores Conspirando, que é, pois, facer un festival de autopromoción da, do que se está a facer da radio. deste proxecto asambleario non mm. hai non é unha empresa non hai un, un xefe <laughs> non hai ánimo de lucro todo o contrario, aquí todo o mundo aporta o que pode os integrantes todos. do colectivo PAI pagaron a súa entrada todos sí, sí. ali, todos. A, entrada de feito hai unha anécdota Home, claro, eu quero guardala de recordo esa hai, entrada <laughs> hai unha anécdota tamén que eh, cando se eh, fixeron os primeiros sorteos que logo escoitaremos algún audio cando eh, Cristina Moreira, a presentadora, realizaba os sorteos das camisolas, pois empezaron a tocar os primeiros números. Sí. Tocou o 1, o 8, tal. Oito, e, claro, tiña 8. <laughs> Eu tiña, bueno, alguén tiña un, non sei, sí. creo que era Pablo Melaski, outro tiña, sí. claro, entón non aparecían, porque evidentemente nós non queríamos, non queríamos as, ir, a, ir al día por unha camisola. Porque, feito, sí. xa temos sí. unha cada un. E foi bastante sí. gracioso porque aparecían sí. os primeiros números seguidos, seguidos, seguidos. E, <laughs> claro, igual, alguna algunha tamén era de Cholo, que <laughs> non foi, non foi o festival, pero reservou as súas entradas, el de Paula. Claro. Sí, porque entón, teña, tiñamos fila cero, que claro, hai que explicalo para... Para a xente que non podía ir, pero quería colaborar. Sí. Había tamén mm, esa preocupación por parte do colectivo de intentar trasladar a, a, a idea xente de que o festival tiña ese obxectivo sí. de autofinanciamento, ¿no? Sí. O sea, a Radio Filispín, o colectivo Paí, debe de ser uns poucos colectivos na terra de Trasancos que existe realmente porque é evidente que, que hai actividade neste colectivo, non é como outros asociacións que son ficticias, que se crean para cobrar subvencións, e iso é, é, é real. Sí. Non so contrario, non temos subvencións, pero sí que hai actividade. Nos, non temos subvencións, existimos. nin as solicitamos, nin as queremos, non as queremos porque non. non vamos por esa vía, pero eh, sin embargo facemos moitas actividades durante todo o ano. De feito, as, as emisións en sí de Radio Filispinsa é unha actividade continua, non? Uh -huh. E o que queremos é precisamente eh, implicar a xente en autofinanciamento do proxecto, non? É dicir que ti o mellor pois non ves unha asamblea, non participas directamente pois eh, como fixo Ana Lucecú, implicándose moito neste caso aí traballando nas negociacións cos, loca, co locais ou, ou pois, cos músicos ou tal ou outra xente que fixo unha tortilla, levou ali, mm. outros que fixeron o, o foto coliflor, que xa moeu <laughs> eh, pues, eh, xente que participou tirando fotos, eh, facendo moita promoción nas redes do, da, da actividade, sino que eh, a xente que non pode por esa vía ou porque non ten eh, tempo ou lo que sexa, pues, participa ese día aportando pues, cinco euritos. Cinco eurillos na entrada e ademais disfruta do festival. E disfruta do festival, é unha maneira de participar. Si é verdade que, que mm, neste, nesta era de Radio Filispí, nestes eh, 12 anos do colectivo Paí e eh, 10 do, do, da Radio Filispí, eh, nestes eh, conspirandos, ao principio se cobraban 3 euros. Pero claro, isto era aí, o primeiro conspirando foi no ano 2004. Xa choveu. Entón, claro, <laughs> eh, fixemos unha reflexión. <laughs> Cando, Dixemos... Que pasou? A ah, vamos a facer agora a contas aquí eh, en petit comité, inda que logo, por suposto, as contas oficiais serán as que faga a asamblea hmm. este domingo que este temos domingo tal, temos sí. asamblea. Pero bueno, hai unha serie de gastos. Vamos a facer un pouco de transparencia aquí ao respecto de todo isto. Hai unha serie de gastos que se poñen riba da mesa porque inda eh, que o festival sexa nunha sala comercial, non? Hmm eh, que nos facilita moito a cuestión porque xa está todo tinglado montado a nivel Eso foi importante. instrumental e a nivel de equipo de sonido, pero sí que, eh, por exemplo, pues, os músicos mm, tocan gratis, fan unha colaboración xa directa, directísima co colectivo mm. PAI, pero ao mesmo tempo pues, tamén ten, toman unhas cerveciñas, toman unhas copas, non? E eso pues, é un, unha, un, un custe que ten que, que asumir neste caso concreto que asumiu a, a sala. Non sei, mm. pues, hmm. un, é son pequenas cuestións que, que, que tamén se agradecen. Que logo se agra que tamén se agradecen mm. porque claro, eh, en fin, eh, todo eso repercutiría no colectivo e ao final, pues, eh, como non é unha sala tampouco moi grande, non hai moitas entradas, pues, de, que se trata un pouco que cada un poña un pouco da súa uh -huh. parte, non? E depois está a cuestión xa que non depende de nós tan directamente porque claro, non podemos negociar todo podemos negociar partes e temos que ser tamén moi moi amplios en, en todo eso non? eh, con todos e eh, con todas as, as persoas que poñen unha parte de si sí, que é o tema que mm, das copas, por exemplo, do local. Claro, uh -huh. pues aí eh, eh, nós tampouco <laughs> te podemos decir demasiado, ¿no? son copas que, que pon o local e e, e que te, o local fai unha actividade un local comercial con ánimo de lucro e esa noite tamén claro, Eu bebi moito esa noite. As súas as súas <laughs> bueno, tampouco te obriga de, no. de beber no local. No. Podes ir a Ah, eu fixen ah, sí, eu bebín, eu bebín moito no local o, o local do, <laughs> do lado <laughs> pero bueno, que sí, que tamén hai que beber no local e un pouco cada un irá facendo a, a ah, súa, cada un que faga o que a súa propia maniobra nese sentido, mm. no? pero que sí, que son pequenas reflexións que cada un fai e, que do que se trata é que o vindeiro conspirando podámoslo facer pues, eh, canto máis autónomamente mellor e aí pues, cada quen terá que aportar un pouco da, hmm. da súa propia do seu propio traballo, non? eh, implicarse sempre na medida das súas posibilidades. Claro. ¿no? Que vos parece se seguimos escutando un pouco máis esta... Sí, sí, eu teño ganas de escoitalo todo. <laughs> esta grabación do, do Conspirando e aí, a ver, en que punto estamos, a ver. Co seguinte grupo, xa. Bueno, vamos a dar algún detalle así técnico, no, da grabación. Radio Filispín cumpre 10 anos. Esta é a cuña que se realizou, no, para o evento. e para celebrarlo vuelve... o Conspirando por una radio libre. Xoves 2 de abril, desde noite, Sala Superoito, 8, Ferrol. Coas actuaciones de Sarabá Criolo, música brasileira. Skyhooks, Hooks, Basket Roll Band. Carrero Bianco, Tecnopop. Apresenta e anima Cris Moreira. Música, fotocol, sorteo de camisolas filispinianas, petiscos e bo humor. Sétimo conspirando por unha radio libre. Xoves 2 de abril, 10 da noite. Sala Super 8, Ferrol. Entrada 5 euros. Filispín, 10 anos compartindo radio. Bueno, a grabación do, do festival este que está subindo foi realizada cunha grabadora eh, Zoom H1 e bueno, un son ambiente E, bueno, a verdade é que aquí estábamos un pouco comentando pois pues, que non quedou nada mal. Quedou... O sea, que tampouco iba en liña, non ia saída da mesa de son directa aí a No, estaba enribado unha máquina de Coca-Cola, non? Ou estaba algo enribado así. unha máquina de Coca-Cola e, de <laughs> feito, logo observaremos como se escoitan todo tipo de detalles e conversacións. Conversacións. Ah. Conversacións non se escoitan, non? <laughs> Pero sí que se escueta o tintineo dos, dos cubitos de xeo nas copas, Ah, é bastante sí. bastante curioso. Vamos a escoitar. estaba desesperando. O sorteo de esta maravillosa camiseta de Filispín, do décimo aniversario. Lembrade que si no vos toca estades muy tristes, podedes mercar as do año pasado a 5 euros e as este ano a 10 euros. Mira, as do ano pasado también. eh? Esta maravillosa camiseta podrá la lucir o número... Todo moi así, Filispín un baño, un vaso. ...o número 1... A primeira pessoa que chegou. Bueno, hay que decir que o número 1 evidentemente no collaba su camisola. Como xa comentamos antes. Bueno, aquí está Cristina Moreira sorteando as camisolas. Hubo diversos momentos de sorteo de camisolas de sí, Radio Entre Spin, grupo e grupo. Eh, De décimo aniversario, fermosas camisolas, ¿no? ¿Verdad? Sí, con moi diseño chulas. moi chulo este sí, este diseño. esta última. Se xa, se xa o do ano pasado era bo, mm. o deste ano é eh, mm. Solo é un eh. crack. Eh? Sí, sí, sí. ademais ao final eu me, me mm, merquei dúas, dúas camisolas. Que non te sirven. Sí, sí, me sirve, quedan guays. <laughs> Sirve? Eh, vas, marcando, vas marcando. Ah, vas marcando. Está bien marcar. Vas marcando ¿eh? todo lo que se pueda marcar. <laughs> o sea que marcaré tendencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, digo, vamos, animo a gente a que marque. A que, marque. A que marque y a que merque, ¿no? A que marque y a que merque con Radio Free Por favor. Un aplauso, por favor. Hemos comprobado. Efectivamente, es correcto. Qué profesional Cris Moreira, ¿eh? Sí, sí, ahí eh, comprobando, comprobando todo Cris Moreira. Parecía una notaria. <laughs> Ese número 40 que se llevó a camisola. A ver, se un fago esto, E aquí está a presentación de outra das bandas que logo imos comentar. De momento ouvimos a Cris Moreira presentando ao seguinte grupo, a seguinte das bandas Revelación do Conspirando. Ninguén foi ao bar, nin veu os Lakers. Oxe estaba comentando pola tarde de que é un grupo novo que lle fai cancións o deporte, o baloncesto. E dixeronme que son adolescentes, non? Non, son unos señores mitiquísimos de Ferrol. Pero claro, quedaron traumatizados co tema do bar e tiveron que facer algo. A verdade é que se traduces as letras das cancións, porque en inglés quedan moi bonitas, pero se traduces, podería ser a canción de unos debuxos animados. A bola sube en el aire y entra por el aro. Es el principio de la temporada. Es el único que sabes también, ¿eh? Dame un pequeño. Abriendo temporada, sala Super 8. Boa camiseta de Radio Filispindo Colectivo Opaí! comeza o primeiro concerto dos Sky Hooks. Jack Luke The Magic Johnson. Skyhooks en directo apresentándose esta eh, Basket Roll Band, a primeira Basket Roll Band do planeta Terra, pois aí no conspirando por unha radio libre o pasado 2 de abril do ano 2015 na SA Super 8 de Ferrol. Bueno, pois aquí todo un debut, non, Aranzo Cufrán. Uf, menudo éxito. Uh -huh. Como como vichedes aí a Fran e compañía? a, a Óscar e compaña a Óscar, Óscar e compaña bueno, unha banda realmente bastante completita ¿no? Estaba é unha banda Juan... moi completa de músicos moi míticos, como dicía Moreira de Ferrol enumeranos aí a, a formación eh, bueno, eu, eh, Dania Veledo, os teclados, Manolo Drums, que tamén un señor Manolo Drums, que, que de, todo o mundo coñece, de toda a vida, en moitas formacións, tamén de jazz, uh, bueno, de jazz da, sobre todo, ¿no? Todo, Julie sí, Gurabich, sí. estío, sí, tal. Sí, bueno, sí. Oscar Quant, eh, Manel, Outra Oscar tamén, ¿no? Eh... Manela Danet Diva y de Miskius también, ¿no? Emelo. Este, mm, Emelo, sí, sí, sí. Melo también de. de, Diva. y de Miskius, sí, sí. Gracias. Me acabo de dar cuenta que me acabo de olvidar lo más importante en el, en Bueno, aquí o que o que fai Óscar Quant é coller o, o balón, que balón se de, nos caminos. De, de baloncesto, verdade que hai todo unha unha anécdota claro, que non se pode ver, pero se estivera o vídeo, como como describiríades? O vídeo existe, eh, <laughs> hai que conseguilo. Sí, ese momento <laughs> de, é verdade. Hai momentos moi emotivos no concerto. Sí, moi emotivos. De, <laughs> dos Skyhoods, cando Óscar Quant vai, vais que motivos motivantes. Sí. sí. Colle unha camisola desas do do ar, de mítica. Do ar, sí, mítica, claro, el xogou no ar. Xogou no ar. Claro, claro, sí. er, er, o claro, dixo, dixo que a chaqueta que levaba era de cando tiña 17 anos. Un tipo de altura, ademais, Oscar mm. Cuán. Mm. Y, y, bueno, eh, se puso ali a camisola y tal. Fue un momento bastante emotivo ese de lembrar ese, ese Nostálgico. Momentos, eh, <laughs> digamos, célebres y momentos tamén pues eh, gloriosos, ¿no? De Ferrol, ¿no? Una movida sí. que había en Ferrol, a xente que ya aí a ver a Boar, bueno, Ay, eh, Madrid, que guay, que Barça, bo. aquí, eu, te, eu lembro de pequena, todo, sempre ia a todos sí. os partidos. Eu lembro de ir a, aí ao local de Fondomar que tiñan na, na zona do Ultramar sí. Tamén. a buscar autógrafos de Fernando Martín, que firmaba uh -huh. FM, me lembro que me firmara autógrafo, sí. Bravender eh, Romay, bueno, todo, toda. Epi, Epi, bueno, una pasada, o sea, ver allí todos esos Una época allí, gloriosa, eh, época fora aquela. Gloriosa que me, que me asignaran ali unha, aquela libretiña de, de autógrafos sí, sí. Bueno, e foron un, un deses momentos gloriosos cando Oscar Juan colle unha camisola do puso púsoa, e ahí pois, pues, toda a xente vibrando, <laughs> as, bueno, realmente, no sé, vamos, se agolparon a alguien una serie de groupies en frente de Oscar Juan. ja berrando. E outro, momentos gloriosos sabes decides vos, cal ¿no? Ese momento en bolas de, de Oscar Quant. En bolas. En bolas, cogió una pelota de baloncesto, de básquet. empezou a, a rular, a, a, a, a facer pases entre o público. Entre público. Empezou a facer pases aí, daqui para lá e tal, meteu eu, eu tenía unha desgracia, pero ao final <laughs> parece que a xente una, una sabe, sabe, sabe xogar o baloncesto. <laughs> Como cando lle meteu un tamén coa guitarra no, no concerto de Carrero, non? A unha rapaza. Sí, aquí, aquí está xusto ese momento, da momento en bolas de Óscar Cuanto. A ver. Aquí tedes que vos a Óscar Cuán Pasando a pelota público sí. Dos Skyhoods pasando a pelota ao, entre o público Unha pasada, aquí están Vamos, vamos a recuperar un poquinho así, un poquinho máis para atrás eh, este, este momento glorioso. Mientras seguimos pues aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Free Spin, Contándovos así pinceladiñas do que foi o sétimo conspirando Conciertazo conciertazo dos Skyhooks Por unha radio libre Ademais era novidade, eu creo que cando tocaron os Skyhooks era foi cando máis máis xente, xente houve, sí, a xente sí. estaba Era novedade tamén e eh, Eso tamén é agradecer, non? Que pero, xente... pero cumpliron as expectativas sí, sí, Porque sí, eu sí. estaba aí ah, Estes van a molar, este está E ao sí, final, porque de feito só coñecíamos Só coñecíamos unha canción Un, un tema, un tema só. só. Sí, sí. Bueno, coñecíamos <laughs> Aí están, aí están Momento pelota dos Skyhooks estupendo, estupendo ese aí momento álxido do Conspirando, a presentación mundial, bueno, despois de isto moita xente os veu, xa os coñecen, era, pois pues eso, xa decimos o debut deles e a partir de mm. aquí, mm. pois pues, non sei se teñen moitos proxectos eles, supoño que no sí, ¿no? Está un disco aí en ciernes xa, Esperamos, ¿no? ¿no? Mm -hmm. que, que teñan algo. Mm -hmm. Máis concertos, Mais disco. concertos, cousiñas. Eu quero un disco xa. Queres un disco, si, sí, <laughs> sabes, disco sabes algo máis deles de Non, eu non que vou saber. Hoods? Non. Non. Seguramente que tenga información privilegiada. <laughs> ¿Qué va? no la quiero aquí decir. Porque por, por, por, ser organizadora, <laughs> no conspirando. No, no sé. Bueno, eh, todos conocéis al doctor J, Julius Silver. Philadelphia 76. La penúltima, la penúltima. Bueno, pois pues está ese ambientazo do do Conspirando do Sétimo. Uh -huh. Vamos a dar de que novo pasou o teléfono da, da emisora e Si, sí, para que chame alguén que, fo, que fora Claro, no, alguén que fora de público, algún músico, alguén claro, de, eu que sei. Calquera crítica que se calquera. quera facer a organización. Alguén sí. que, non, que non fora, porque Sugestión. de feito houve mm. xente que no Facebook do, do, do colectivo puxo que non podo que ir, non que foi unha mágoa, pero sí. para o próximo. Que nos chamen, que nos chamen. Sí. Calquera mm. sugestión que se quera facer, porque xa sabedes que logo aquí no colectivo, pois pues, calquera pode vir mm. a unha asamblea, integrarse, facer propostas e participar, que tamén é do que se trata. Vamos a dar o teléfono aí. 981 37 10 40. Chamádenos. Chamádenos. Skyhooks Hooks soanda en divertimento para pequenos monstruos, tal y como fixeron o pasado 2 de abril do ano 2015 no sétimo Conspirando por unha radio libre. Sí, que te estamos foi. aquí retransmitindo así pinceladas. Eh, bueno, xa sabedes que este concerto lo ouvir íntegro, ademais dos concerto, concerto que deron Sarabá Criolo e os Carrero Bianco, que escoitaremos logo, pois en emisión especial en Radio Frispim. Se anunciaremos pois cando e como bueno, momentos aí, xa decíamos, eh, tremendos, ¿no? De, desta de formación. Fran. Sí, sí, la verdad que a mí este concerto gustóme bastante. A mí moitísimo. Moitísimo, moitísimo. Mm. E se continúan pois sempre hai eh, un, ¿no? Sí, un, claro que sí. Un grupo que vamos ter aí gardado para calquera outra ocasión de que les tamén se les apeteza colaborar con nós. Claro, claro. Sempre que queiran, sí, sí. aquí estamos. Sí, porque hai que comentar que hai unha cousa moi moi gracioso con Skyhook que foi cando rematou o seu concerto fixeron así unha oración plegaria ao sí. fundador do baloncesto eh, que non recordo agora como se chama James eh, non sei que que repiten ata saciedade eh, cosa así Está buscando a Andrea ahora, a ver si la topa. <laughs> Pero está, está difícil la cosa A ver si anda por aquí. siendo base. Pois aquí está presentando ao Dream Team este dos Skyhooks. Gazo equipo. Óscar Juan, pois a, a Melo, a Manel, a, Oscar, a Manolo Drums que está aí agora facendo un solo, Dalia Beledo, que máis ese outro Óscar, non? No, ya está. tú ah. <laughs> me dices a alguien ahí son medio son cinco. Son un <laughs> equipo de, de baloncesto. ¿Dónde estabas? ¿Qué tomas? ese día? Que no te enteraste? Yo estaba preocupado por esta grabación. Sí, eso sí, que estaba... Sí, a cada rato me decía, tengo que ir a mirar a la grabadora. <laughs> A ver estaba fuera viendo pasar a los cofrades. Ah, también, también también. Igual son medio infiltrado. primera banda de Basket Roll Band de la historia. Aí está, aí está. Bueno, Así pois pues vamos aí xa finalizando e facendo un resumo das cousas que van a poder, eh, bueno, de que, que, que viron neste décimo aniversario da Radio Free Spin, que xa aconteceron, como foi este sétimo conspirando, e das que virán. Mientras buscamos aí xa na grabación, pois a uh -huh. unha pequena pincelada do que foi a actuación de Carrero Bianco compañeros. Pois si, vai pues, pois haber un montón o, o de cousas. Que, que, ah, que, o, primeiro que, que, eh? que o que vimos? Eh? Vimos, a... Eh, bueno, eh, o, o primeiro que fixemos foi o Filipin vai cumprir decenos no, no, no Ateneo, hmm. onde fixemos un percorrido de, da historia de Filipin, no, De, sí, o colectivo Filipin. Pasou por aí xente eh... de toda a historia da hmm. radio, hmm. falamos un montón de cousas. Do de... presente, do pasado e do futuro E do tamén, futuro tamén, tamén. Do futuro que tamén hai moito futuro eh, logo veo o ciclo, o ciclo de, de, cinema, de, de cinema documentais que tamén eh, o fixemos no Ateneo sí. todos os martes eh, tamén na Escola de Idiomas, na Escola de Linguas tamén. na escola, sí. en colaboración coa Escola de Idiomas E o seguinte foi esto, este Conspirando E, a, e o Conspirando E o que vai vir no futuro? Uf, van vir un montón de un cousas todo, todo o ano que queda claro. O próximo mes xa temos algo sí. Que temos o próximo mes? Temos... Eh, eh, non sei se son as xornadas. Son as, as xornadas. As xornadas, son as xornadas de, de, de, radio, xornadas de radios, filispiñanas. De medios libres de e medios comunitarios, comunitarios sí. e todo eso. Que, que aínda estamos aí por perfilar, por perfilar sí, sí. un pouco, pero que chegamos, chegamos. Tamén se está, o, eh, tamén está, está acontecendo durante todas estas actividades do 19 aniversario a grabazón dun documentario. Tamén. Eso é moi importante, sí. porque hai unha xente tamén que se ofreceu aí, eh, nos van a gravar un documental, están recopilando aí datos e demais, sí, sí. material. Mm. E tamén teremos unha exposición tamén. Eh, teremos unha exposición a, xa para rematar, xa para, repasar, sí, para, en outubro sí. ou así, non? Pero antes imos facer a habitual sesión Bermú de xuño, sí. imos facer un maratón de radio. Mm. Unha eh, sesión Bermú de final de, de curso radiofónico tamén moi especial e marcada claro, dentro, sí. dentro deste décimo dentro aniversario. Dentro das actividades, con, de, esta, con, de creo, toda esta programación. Creo que incluso xa hai grupos confirmados, non? Hai, sí, hai grupos confirmados. Xa podemos dicir, sí, sí, sí, podemos, sí, grupos, sí. sí. Pois, pues, eh, van a ser Cosmic Blues, ah, que estuvieron por aquí. Estupendo, estupendo. Eh, bueno, estuvieron por aquí, estuvieron en un programa de ESPE de Javi, ¿no? Sí, también Aquí también estuvieron con Pablo Portero. Eh, eh, van a tocar eles e vai a tocar tamén Jaime Quintanilla, que nunca digo nome en inglés porque non me sae, dio ti, Frank. Como Jaime Quintanilla? <laughs> James Quintanilla. James Quintanilla. <laughs> Firing ou algo así. ¿No? Bueno, pois pues está ah, claro, a... Firing que é o seu, o seu ah, apelido que o americanizou aí. Pois pues estade atentas e atentos E vai estar moi guai. Eh, eh, que me quedaba o, o maratón. O maratón, maratón de radio. Ah, maratón, maratón de radio. De radio maratón de radio, sí, e exposición. mm. Un montón de actividades. Sí, durante este E imos facer unha cea entre nós, aí mm. nos vamos de festa. Sí, <laughs> eh, claro. Como nos gusta unha festa. Un pouco unha cena, pois pues eso, de confabulación sí. entre todas nós. Si todavía non estábamos moi confabulados, vamos a confabularnos aínda máis. E coa música que deron o estupendo concerto que deron os Carrero Bianco Uf, no sétimo Carrero, conspirando por unha radio libre Marchamos a Aquí estivemos hoxe Ana Lucecu Fran, convidado especial, o nuestro compañero do programa radiofónico. Ah, <laughs> sonido emergente, André. <laughs> <laughs> y o pequeño monstruo bueno, pues abura, o vinero Benres, que volveremos por aquí con otro programa especial, por cierto. Ay, sí, de qué? de qué? No me contaches nada. Bueno, bueno, ainda, ainda que negociar la cuestión, pero sí, va a ser un programa muy especial. Oh. Anda. Sí, sí, sobre el Tratado Son de última, Libre en enterarme Comercio. De todo. Ay, bueno. especial aquí sobre ah. Tratado de Libre Comercio. Qué mm, buen tema. Que va a ser un tema muy, muy, mm. muy así para variar un poquillo. Ficades con Carrero Bianco no séptimo conspirando. Ateo Vindeiro Benres, aquí en Divertimento. Agur, Agur. Chao, chao. ben. Bernardo.